з кожушком на похиленому хребті. Овшиту кунами шапку тримав боярин у руках, а на ногах мав личаки з червоними волоками. Він підняв на князя малі сірі очі, а високе підлесіле чоло морщилося з злегка. Ні, милостивий князю, відповів спокійно. Як волх в волю Перуна, так знають тільки княжі любимці волю володаря. А між моєю стріхою і княжими теремами стежка заросла бур'янами. Хорс Дажбог усім світить та всміхається на кожному. Князь засміявся. Як же ж має Хорс сприяти комусь, хто обертається до нього задом? Не мені протоптувати стежку, про яку згадуєш, а тобі, бо я князь, а ти боярин. А правду кажучи, то й те брехня, що стежка поросла бур'яном, бо є хтось, хто її раз у раз протоптує. Роман Олешич, мій примічник з багатого боярського роду, Внадився до твоєї дочки, як її там Мирослави, піддав шепотом з поза плечей князя червоний, мов грань Роман. Ага, Мирослави, коли цього не знаєш, то кажу тобі про це і висказую бажання, щоб тих двоє знайшло ласку перед твоїм батьківським оком. Низько поклонився боярин Козняк, аж діткнув землі шапкою. Воля твоя, милостивий, мені законом, твоя восила на нашій землі, сказав. Одначе за воротами мого дворища, де вночі вештаються домовики моєї рідні, рішає моя воля, а не твоя. Хоча у всьому іншому я твій раб. Бояр не отямся. Ти хіба забув, до кого говориш? Зараз пізнати, що ти з деревлянської землі, де князь так само ловить в'юни в болоті, як і його конюх. Ти мій козняче, все твоє моє. Володимир розлютився, його лице почервоніло, а рука грізно простяглася над головою похиленого боярина. У повітрі висіла буря. Старий козняк підняв очі і вмить зрозумів, як близько нього чаїться смерть. Здригнувся усім тілом, поблід, пригриз уста, затиснув кулаки, але очей не спустив. Саме тому, милостивий, що не про тебе йде річ, а про християнина Романа противлюся твоїй волі, сказав непевним голосом, у якому нагло зазвучала стареча безсилість. Це ж не те саме, коли сам князь робить честь домові слуги нетерпляче підірвав Володимир коня поводами. Так знай, гукнув, що Мирослава буде мені потіхою після походу, мені, а не комусь іншому. А що я з нею зроблю не твоє діло, я моя княжа воля. Першої днини після повороту бажаю бачити її на Берестовому. Вона подасть мені хліб, сіль та мед і напоїть мені коня. Боярин побілів, як крейда, але похилився покірно до стремена князя. Воля твоя, княже, мені законом повторив. А Володимир видобув із за пояса золотом та шовком шиту хустину і подав її Романові. Молодше, вертайся у город і передай цю хустину Мирославі. Не гадаю, щоб хто поважився зачепити дівчину, пов'язану хустиною Володимира. Пробі що ні, один голос відповіли дружинники. З гамором та брязкотом зброї почвалали гридні дорогою, яка вела у родню та витичів, а Роман завернув коня до Києва. Дружина була невеличка, всього яких 30 мужів та молодців на баских конях, у кольчугах з мечами, з писами, луками та топорами присідла. Кінчасті шоломи блищали яскраво в сяєві полудневого сонця, а коні весело побрязкували бляшками при упряжі та іржали на добру ворожбу. При князеві їхав старий Добриня, який раз у раз поглядав на молодого князя із під густих сивих брів і крутив головою, а видко не розумів дечого у володаря. Навели собатька хитрощів, сказав пошепки до Мстислава Боєславича, який проводив гриднями. Іноді князь вигадає таке, що я сам, хоча виховував його, не розумів ні цілі, ні приводу. Буде тому з десять днів, як Роман розказував князеві про ворогування Козняка на Олешичів, з якими давніше в'язала його дружба. Два дні пізніше мощанин з наказу розслідив справу, а князь розкричався на плітки та бабські язики, як може ніколи Ось сьогодні маєш і вислід. Оцю мить обернувся князь у сідлі. Дядьку сказав увесь торішній мед із тогобічних медуш треба перевести на Берестову, якщо я до зими не вернуся. Путята та Ярослав Гречник нехай за цей час виміняють усі куни та білки на срібло. Можна брати і золото, та мені більш треба срібла. Чуєш? Чую, ваша великокняжа милосте, чую, хоч не розумію. Легкий сміх промайнув по лиці князя. Відколи це, дядечку, я став для тебе великокняжою милостю? спитав. Відтоді, коли показуєш твоєму слузі замість цілого звіря тільки кінчик хвостика, даєш накази, а не подаєш причин. Ха-ха, засміявся Володимир широ та голосно, аж проясніли від цієї веселості лиця найближчих. Невже проворний, славний схитбриня став на старості літ такий недогадливий? Догадуватись, то я догадуюся не одно наче деколи сам перелякаєшся з догаду. Не лякайтеся, дядечку. Володимир завсіди тричі передумає слово, яке піддасть йому добриня. Ти залишишся в Києві на моєму місці як правитель держави, то й приготуєш як слід ґрунт під новий посів. Невже ж? спалахнув Добриня, який збагнув, куди прямує князь. Повагом кивнув Володимир головою і говорив далі спокійним діловим тоном. Отець Євзевій, наш чоловік, хоч усі вважають його греком. У нього чимало однодумців по всіх городах нашої землі. Мудріші з них знаються між собою, а то й письменні бувають, як грецькі човці. Вони читають і пишуть книги своєї віри у слов'янській мові, яку розуміє кожний.